ongi etorriak gure kantuz kantu emankizun unetara, atal berri bat irekiko dugu gaurkoan eta gure betiko printzipioarekin segituko dugu. Badakigu azken aldiuntan, ba, lan berri ugari eh, plazaratzen direla eta gaur bada lehenengo gure gonbidatuari harrera egingo diogu, Peio Zerbiel, ekarri dugu ona estudio, estudiora, bere proiektuen berri eh, ukan nahi baiken nuen. Peio Zerbiak, kaixo, egunon. Kaixo, egunon, edo arratxaldean. Arratxaldean, biak, zer modu zabiltza. Mm, bai, pixka bat eh, nekatuta, baina nire eh, bidean. Bidean, beti mm. bidean. Saiatzen uh, eh, kuriosetatarekin, uh, kuriosetatea da uh, nire bilaren motorra orduan uh, saiatzen naiz pixka bat beti uh, airean izaitea, naiz eta uh, akituan aizelarik, bon, pausatzen naiz. Uh zure berri izan nahi genuelako e, gomidatu zaitugu ona, eh, esango dugu azken aldiuntan e, eh, zara diskaren promozioarekin zabiltzala, zure mm-hmm. diska eta egitasmoaren berri ematenan eta hemen. Mm-hmm. Eta bada proiektu bereziuntaz mintzatuko gara, berezia baita, ate ezberdinak irekitzen dituena, eta lehenik kokatuko dugu, eh, daramazun lana, eh, diska hau hiru disken bigarren atala baita. E, esan nahi baitu, eh, naiz izeneko lanaren heliotik segitzen baituzu, hori da? Baita, eta nahi duen eh, bigarren proiektu honekin, egitasmo honekin, zeltoen mundura, munduari dikitzea. Eta orduan eh, hori da, bigarren kapitulua, bigarren atala, zara deitzen dena, eta, uh, eta hirugarrena gara deituko da, zeren uh, proiektua zen bakoitzaren bidetik bestearen gana joanez uh, mundua pixka bat egiten baita, eta hori musikaren bidez. E, Aztapenetara gian jo barko nuke, bizkate, hobeki ulertzeko daramazun lana, e, aspaldiko ez, proiektu bat e, baita unakoa, ez da? E, zein hori, e, zertuen... E, bai, nol, eh, abiatze hori, eh, naiz egitasmoaren ideia hori. Bueno, aspaldiko zenuen? Ba, aspaldiko baitzen eta duela kaxik eh, ama bost, ama bat urte, soni Etxediskak uh, eh, proposatu zidan, bo, zeltoen uh, erentziari buruz egin zuten Danar eh, Dan Arbraz kantariarekin, dis, lau diskola, zupa bost disko izan dira, milioi bat saldu zuten, eta nik banauzkan, banaukan beste proiektu egit, fen disko proiektu bat, eta esan zidan, esan zidaten, guk uh, Euskaldunek erentziari buruz egin eko genukera zerbait. right bon, lan uh, nahiko lana egin genuen eta mm, guk uh, eh, pentsatzen genuen uh, olako proiektu baten uh, eraikitzeko, behar genuen pixka bat edo nahi genuen hemengo Euskal Herriko uh, egituren pixka bat uh, egiturekin bildu eta ikusteko ea zer, uh, zer nolako proiektu bat elkarrekin eraman gintezken nolako zerbait. Eta joan ginen bereska bat Euskal Erkidegoaren uh, ikus, ikusterat, gero hemengo konseilu horrokarat, horrokorarat eh, ere, eta bon, eh, nahiko lana egin genuen elkarrekin, eh, diskoen produkziarako, eta gero disko ateratu ondoren zer nolako lan bat egingo genezaken. Eta bon, gero kartzelat, kartzelarat eraman ninduten, eta kartzelatik ateratzean jende guzti horiek, bon, e, dola desagertu ziren. Ba, desagertu ziren, esan ez, bon, guk eh, terrorista batekin ez girela pixka bat, uh, ba ez dakita, finean eh, ez daukagu iran, er, erantzunik izan. Eukan. Eta uh, proiektu hori beraz segitu dugu, eta proiektu horren uh, naiz zara da horren araberako historio bat, eta mm, naiz eta gauzak, uh, pixka bat, diferente bat izan, diferentea izan, baina horren araberako historioa da. Mhm gu aurrek egin eh, sortu duguna azkenean. Ba, iruditzen bazaizu e, zure diskako lehen kantu entzungo dugu, esan duzu kultura zeltierra eta euskalduna elkar lotu dituzula mm diskontan, egun berriarekin, hasi zara. Bale. Entzungo dugu. It sun. itxasoarekin hasi eta itxasoarekin buratu. Eta bai. Mhm. Esan behar dugu, bideragun ezberdinak izan dituzula diskontan kolaborazio ugari. Bai. Hortz ezberdinen e, e nasketa bat ere badela. Bai. E, kontatuko aldi guzu, nortzu parte hartu duten diskontan? diskonetan bada eskoziako emazte eh, eh, sanu bat eta kantarisa famatu bat eh, Karen Mateson eta eh, neska, ofen, mazte hori eh, mazte honekin mazte horrek partartu zuen zeltuen erentziaren uh, eta duela hogei bat urtean zunuen nik Lorianeko hirian, Bretainian, eta ja banaukan ja idei bat berarekin zerbaiten egitea eta Tiskonetan, bera eh, inglesez kantatzen du, eta gailik eraz, ez dakit lan nagaiten dut, gailik eraz. Bai, galdekoz, bai. Galdekoz? Gailikoz, bai. Eta orduan, uh, euskeraz ere, mhm. kantatzen du, eta bai. orduan uh, gustatzen zait bere ahotsaren uh, belotasuna eta, eta berak ekarri duen uh, historioa diska honetan. Mhm. Gero Bretainiako bretainatik bada jil zerba, aspaldiko adiskide bada. Duela, ez dakit hogei bat orte eh, pasa, ezagutzen dutala, eta karzelatik ateratzean eskatu zidan berak e, eh, Bretainan gertatu ginen, e, batean, eta eskatu zidan noiz elkarrekin genuken zerbait, eta zonbat aldiz utzi behar dela denbora pasatzen, eta pasatzea eta orduan etorri da, eta mm -hmm. biziki pozik nago berarekin hor e, Mm-hmm. elkartzea. Izan ere, eh, Eskozian, eh, Bretainian eta Euskal Herrian jairri baitutzu begira da? Bai, gero bat beste, baipatuko ba, dugu, gero zago beste, bada, bukaeran edo grenobleko aurrak, eh, eta uh -huh. orduan, ez ba, on, bada, diskonetan bakari buruzko, zera, begira da bat, da, e, sartzen gira orain eh, giro gustatzen zaidan e, zitzaidan eh, edo gustatzen zaidan giro txar batean bakizu jende guztiak ez dutera bizitza errespetatzen eta orduan nahi nuen pixka bat aurren biztara bitartez edo atxoen ahotsen mm, bidez ere e, tolerantziari buruzko begira da on bat, eh, eh, pixka bat bultzatzea eta mhm. jendek entzun dezaten eh, zer den pixka bat nola bestekin mezu bat denez, baina nahi hori mhm. nahi keri hori. Diska iradokitzaia izan nahi baitu? Zer esan nahi du horrek? Iradokitzaia, hau da galderak pausat pausatuz, jendeari hausnartzeko e, parada emateko. Berba, baina uh, ez dut, uh, uste dut, uh, akizu uh, diskoaren azala begiratzen duzularik, bera hor bat, eta bai. hor hori munduaren mundua besarkatzen du. Bai. Uste baitut, uh, akizu frantzian badira jende batzuk, uh, gusatzen ez zaizkidanak, uh, eskuin mutorekoak, eta ez da frantzian bakarrik, bada, Europan zehar uh, erri askotan, Eta uste dut eh, hori uh, ez dugula onartzen ahal, eh, zin dugula onart. Eta urduan uh, eh, mm, gauza hori da, ikusteko ba, mutiko hori ez da Euskalduna, Mm. Baina uh, bere erritik unibertsaltasuna uh, abiatzen da. Mm -hmm. Eta unibertsaltasunean sartzeko nunbaitetik hmm. sortu behar da. Ez eta uh, inundik hori izin da. Uh, unibertsala garenean, uh, garela, uh, gara nunbaitetik ortsortzen garelako. Eta hori da, pixka bat, uh, hori. Eta ez dugu beste Eh, bestean nola bestearen gandik etortzen den eh, naikeria eh, lotxatu behar edo beldur beldurra izan behar. Mm -hmm. Entzungo aldugu onoko pieza. Utziko utzu ahoskatzen, nire irugarren pieza. Irugarren pieza da, hori da inglesez, bai. eta hori da eskoziako kantarizak eh, Karen Matesonek The Chigran Woman Prayer. En, eskatu nion, Eh, pixka bat opari baten eh, egiteko diskoari disko honi. Eta atzuen, eh, bon, ja egin zituen ja ahots eta pianoarekin hainbat kantu, eta ba genituen bizpairu haula espirituan, eta zuen zituen kantu horiek berri zartu. Eta eskatu nioan zerbait orain gertatzen denari buruzko edo sozial arloan edo kultura arloan. Eta kantari kanta hau, eh, aipatzen du, akizu, uh, eh, mila eta bederatzireun uh, larogoita bostean, etopian gertatu zen uh, uh, goxe bat eta diendeak mm. hiltzen ziren, eta horren araberako bon, horri buruz da kanta hori pixka bat elkartasun modukoa. Mahez, squirchinati Peio zerbilekin ari gara solasean gaur, kantuzkantu emankizunean, dakizunez eh, bere zara izeneko lanari buruz interesatu baikara. Zara dizkan, eh, zu asko agertzen da, zure zain, zugan, zuretzat, nori begira jarri zara? Besteare, besteari begira. Eta... Mm, Espeket, fin, saiten nuen eh, hiru izan delakoaren ez dutukan uh, eh, eh, aditza hartu, hartu dut pertsonen, pertsonak aipatzeko hartu ditut hiru izen horiek naiz, zara eta gara, zeren mundua hortik eh, dabila. Eran abeita, naiz eh, bakoitzaren, eh, edo bakoitzaren, bakoitzaren, bak, nola, nola esango nuke hori, bakoitzaren personaltasuna edo berezitasuna abiatuz, bestearen gana joan ez mundua egiten baita. Hori ez da dudarik. Ni gizartea hautatuz baino gustatzen zait bakoitzaren historioa zeren eh, besteran beti bide berean gaude denok, eta inungo berezitasunik, eta berezitasunak oso bereziak baitira, oso importantak oso garantziak baitira munduaren uh, betetzeko. Besteran eh, gaude nola, ezin uh, unibertsaltasun oso agarroan, bekan, eta uh, gustatzen dezaidana. Orduan bai zugan, zutaz, eta mila gauza bat. Gero peio, e, ibilbide musikal oparoa izan duzu, haundia, e, eh, e, zuk musika nola bizi duzu? Musikaren bidez zer bizi duzu? Saiatzen naiz musikaren eh, musikarekin aspaldiko partez hori bizitzea, eran nahi baita, da eguneroko uh, grina, eguneroko uh, enteresa, eguneroko plazera, eta horrekin ibiltzen naiz, esaiatzen eh, naiz ibiltzen, zonbat aldiz ez da bat ere, eta oraiko momentutan eh, pixka bat pesuago ere, zeren uh, diskoak neke saltzen baitira, badira mm, bolako gauzak, baina importanta da, plazeratik abiatzea, eta gero zure ganatik uh, heldu diren uh, nahikerien zatitzea besteekin, eta orduan... Eh, hori da, importantzia, enfin, nik hortan eh, maiten dut importantzia, garantzitasuna erraitekoetan musika eh, zure bilita edo bestearen gana joan berre da. Eta gero, nola, zer nolako bidetan, zer nolako tokietan eh, musika horrek nola partekatzen dugun hori da beste, beste galera bat. Eta diskauntan bereziki, e, musikari dagokionez, e, atmosfera berezi bat mandiozu kantuari, e, nola atondu duzu lana? Barakizu diska hori, e, egin dugu ja duela lauz pabos sohtea asin nintzen, diska hori pentsatzen, zeren azken diska bukatu zeladik, ja beste batean nintzen, eta horren ari naiz beste batean, baina bon. Eta e, egon naiz urte bat, uh, bon, nire pianistarekin, Patrick Bebe, kamorundara da, bera, Eta ari naiz aspaldiko adiskide bada, bera Parisen bizi da eta berarekin eh, egon naiz urte bat eta bera oso akitua zen eta etzen uh, eh, zuen uh, <laughs> inongo gauzetan parte hartu nahi eta orduan uh, utz, gelditu naiz urte bat uh, pausoz eta saiatu naiz pixka bat beste dende bat aurkitu, aurkitzea eta ezin eta azkenean diende guztiak fein pentsatzen dituen diende guztiak okupatuak ziren eta urte bat pasa eta hori nahiz berriro honen gana, Patrick, eta esan diot zurekin egina ikonuke diskori eta bueno, parte hartu zuen, hasi zuen, hasi zituen gauzak eta disko hori uh, e, gutx, guzti egina izan da Parisan bere, bere, bere lagunekin eta Ni Euskal Herrian egonez, kasik, eh, interneten bidez lan egin ditugu, nik bidalin izkion uh, eh, gitarra eta hotxa egin dituen eh, kanta batzuk edo pianorekin, eta gero bon, aurrekin ere aurrak anitz badira, eta egun gira baita ere donostian, donostiko ikastola batean, Uh, hori pixka bat denbora samarra pasatu dugu ere, zenen, bon, Egia esan ni konservatorioko aurrekin ja egin dituen lan batzuk irunen mhm. eta eta hor nahi nuen uh, pixka bat jende, eh, jende umilak, jende uh, eh, simpleak, simpleekin lan egin. Eta orduan uh, denbora bon, ik, ikastora zuriola ikastorarekin uh, arremaetan sartu gira, bon, beste pixka bat adineko, adina berberea ikusi behar nituen aurrak. Eta igande batez hori grabatu genuen, Eta mm, asmatu nuen bizpairu ordu eta azkenian sei ordu gelditu dira hor guzti horiek eh, neket, nekez eta hmm. gaza horiek grabatzeko. Eta bretainan ere, vaneko beraz, van bada diwan, dela, be, diwan da ikastoren arratberako eskolak, sistema immersiboan mm. lan hmm. egiten dutenak, eta orduan ere, han ere, eh, lantu ditugu gauzak, eta orduan baziren uh, batzuk eh, ahotsak, eh, falt, faltsak zirenak, eta bazertu genituen, ola, eta bon, nahiko lan. Bai. Eta gero, bon, kronobleko historia, baina bon, gara soga dugu behar. Ba. Mm -hmm. gu zugan, izeneko pieza, uniburuz zer esango zenuke? Hori buruz da, hori da, Tekstu hori egina dut eh, pixka bat erraitekotan eta hortan partartzen dute eh, eh, donostiko aurrak Bretainako aurrekin. Egun batez behar ba elkartuko dira, kantaldi batean ero, parik gira pentsatzen, baina da hori hizkuntz eta kultur gutxituen alde eta zatekotan beti unibertsaltasuna hortik dabila, besterik mhm. ez. Mm -hmm. les couleurs de la terre. Elles sont enfants de l'humanité entière. Ni langue, ni culture minoritaire. Nos différences seront complémentaires. De toi, de toi, oui, de toi et de moi. De moi, de moi, oui, de moi et de toi. De nous, de nous oui, de nous et de toi, de moi, de moi, oui, de moi et de toi. Ez dugu esan, baina markantu, aurkitu izango dituzue peio zerberen azken diskan. Zara, izenburupeko bilduma nahi zuzen. Peio, eta galdetuko nizuke, e, orain e, promozio lanetan zabiltzala eta han eta hemen elkarrizketak egin izan dituzu. Zer nolako harrera jaso duzu orain arte zure diska honekin? Neko, nekongi. ongi, eran ebeita, uh, eh, Bipiskat, historia oso berezia da, zen guk eh, hasi eh, diskoen ez ziren uh, eh, dia saltokietan, orduan hasi pixka bat behar sojarazten eh, interneten bidez, Facebook eta lako xaletan jartuta gira, eta nahi dugu pixka bat ere bigarren fase honetan urbiltasunari urbilta pixka bat lehentasuna eman, gaina ibita, ibili gira Bretainan, bi labetez, eh, txetik, ez eta, baina erritik errira, mm, bostak bat jende ikusi ditugu pixka bat, eh, bigarren bigaren faixa honetan nortasunaren gaia, pixka bat aipatzea, zeren dakizunaren arabera, eh, Frantzian eta Europako hainbat eh, herrietan munduan zer ere diendeak beldurtzen baitira eta pentsatuz bakoitzak bere interesak saldu behar dituela eta dugu horren kontra diotzen dugu. Gana ez eh, nortasunak bakoitzaren herri baten nortasuna bere indarra da eta nortasun hori ez da bestearen kontra joan behar. Oduan, Eh, joaiten gira, eh, ba, adibidez, uh, ari gira pixka bat sor, sor saiatzen, uh, pixka bat debeta horiek. Nola adibidez, erri batean, nortasunat ekonomiarekin lotzen diren, adibidez, bretainan, hemen denek ezagutzen dugu, hemen herrikoa delakoaren egitura, bretainan bada beste egitura horren araberako, baina diferentea ere, produi ambrotain daitzen dena. Eta nahiko genuke, ongun batez, debate bat egin, hemen, eta bretainan, eta beste hain bat tokitan, e, pixka bat ikusteko nola bretoindarren, e, eh, bretoindarraren izanez geroz, edo euskalduna izanez geroz, hori ez da bat ere etxidura bat, baizik eta idikidura bat mundura, indar bat, indar eh, importante bat, munduari idekitzea. Mhm. Eta hori da, pixka bat, disko honen mesu txiki bat, edo lelo bat, ere, raitekoetan e, horiek eta kantatzen dutelarik, kantatzen dutela munduari beren mintzairarekin. Eta hori da, importanta. Odoan baditugu ja, eh, izan dugu adibidez eh, bilera bat uh, joan den hastean, astean, uh, ba, konseilu horroko... Horrokorrarekin. Uh, mm. konseil regional, horrokoraren... No, Uh, vice-presidente diende mm. hori nahiko Euh, garantzia, garantzitasuna ematen du euh, izkuntz eta kultur euh, gutxitu eri eta berarekin nahiko nora, biltza, bilkura bat importanta eta Diende hori, euh, Jean-Michel Boulanger, deitzen dena, euh, baditu frantzian uh, tipo hori da, zekin duaren beharren ikonoklasta da, erraiten mm. dituen gauzekin, naiz eta alderdi sozialistaren kide bat izan, uh, oien <laughs> bat badira bere alderdian, diende batzuek ez dute bat ere horren araberako ideiak, eta mhm. saiatzen gira, bizka bat horrekin eta beste hainbat egiturekin ere, pixka bat disko hoen uh, eh, lehen eta paren bigarren fasera pasazraztea, debate horien uh, uh, mintzaraztea. Mm -hmm. Eta orduan uh, bada baitere, uh, adibidez han, uh, zakita akat, akitanean uh, deitzen, de, hemen uh, uste dut, uh, Euskal Herrian ez, ez, ez dut uste, deitzen direla de kafet Kafe de dira Eriko tabernak, eta Eriko taberna horietan uh, e, janariari Naiko nahiko hogeita bon, amabost bat batira, uh, e, baina uh, e, amar bat, uh, amabost bat uh, honetan, debate batzuk egiten dute filosofiari buruz, mm -hmm. uh, kulturari buruz, uh, nola ganazak development durable de la mm -hmm. Mali buruz ere, mm -hmm. eta hoien bidez ere sartu nahiko genuke. Uh, hori, eta hori lotuko genuke, pixka kantalie, kantaliekko hainbat eh, eh, hainbat egit, fin, egit, fin, mm ba Bai, ez da beraz eh, proposatu, mai inguru interesgarriak? Bai, baina eh, egin nahiko genukena da hori ez bakarrik eh, instituzioetan, badira adibidez ren, bada, bada eh, libre delako toki izugarri mhm. bat, eta duela biurtean urtean partartzen duen vivre nola elkarrekin bizitzeko lema horren inguruan, uh, konzertu bat egin genuen, eta baziren ere uh, gutxien alde uh, filmak eta horren araberako pixka bat, bon, hori instituzionala da, baina badira erri txikiago batzuk, eh, badira, eh, nola gana zeke, uh, eh, adibidez hemen argenezake lapur diren araberako provinziaren araberako zera bat, eh, enfin, lura, mm. badira des ententes de pays, eta hortan badira hainbat elkarte, eta bon, konzertuak, bai. eta hainbeste gauzak. Eta hoien, eh, pixka bat, egiturak egin naik, erabili nahiko pixka bat, eh, gauza horien partekatzeo. Ez ez da erakasle baten izena baizik eta, edo lana baizik eta diendeekin uh, partekatzea hori. Mm -hmm. Adibidez, reneko esaten duen hori hausapesa emaztea da, eta alderdi sozialistarena da, eta esan du egin du l'Express delakoaren uh, eh, aldizkarian artikulu bat, ganez, uh, eh, il fallait pas réveiller les, les, les, les, les passions identitaires. Esan ez, uh, oh, gauza, gausa gauza hori dela etxidura bat, uh, herri batentzako, eta aldiz, uh, baina ez du batez ere uh, asmatzen, breton indarrak aspaliranik munduari uh, begiratzen dutela, eta, to, olako mesuak naiz eta elsker aldetik etor, et, et, etorriz, ezin ditugula onartu, ezin mm. ditugula aditu eh, eta nahikoa da. Mm Orduan, eh, gure gain hartu behar ditugu gauza horiek, guk zutani eta beste bio, beste guztiok, munduari gu euskalduna garenaz, mainan munduari begira biztandena. Eta mm -hmm. besteen, besteekin gauza horien partekatzea. Mm -hmm. Eta hori, lasai, ez eh, da, ez du, ni ez naiz uh, eh, eh, matuan sartuko, baizik eta ez, ba, ez, ez baziran erekin ados, ez da baina guk gure bidea segitzen dugu, mhm. eta hori da. Mhm. Esan mm -hmm. lehenengo fasea izan dela diska, bigarrenan zaudetera, bigarren fase batean, e, diskatik aratagon proiektua dela argi da, e, nun bukatu nahi duze, eh, irugarren fase batera ere izanen da, hori da? Irugarren, lau fase bat dira, irugarrena da, bon, eh, nortasunaren, eh, nortasunaren lemari buruz, egiten ari ditugu baita portreto batzuk, hori uh batzuk dira, eta joeten gira adibidez Euskal Herrian egin ditugu, ja, Claude Labat ekin hasi ginen, Julie Eduard Mustik, zagozen duzu, mm. hori, mm. telebistan kanal bai. plus delakoan bai. eta gero egin dugu baita ere, uh, nola ditzen da, baiunak Espainiako abokadoa, bere izena atzi dut. Emazte bat, um, ehm, da bera, eh, parkatu, parkatuko nau, horrek, eta laugarren bat, uh, bo, ez naizko goratzen, baditugu ja, bost filmak eginak, uh, bi galdera, lehenik zuretzat maia, gaur Euskaldunaren izatea zer da? Mhm nola, nola ze esango zenuke, eta bigarren gauza bat, uh, izango balitz, uh, nola esango duzuri, gauzaki bat, objeto bat, Euskal Herriaren, eh, Euskal Herriko simboloaren uh, izaitea, zer nolako gauzakia izango li, lirateke, mhm. litzateke. Eta baditugu, ja, eta egin dugun Bretainan ere, eta segitzen ditugu, badira jende batzuk oso ezagunak direnak, parte hartzen dutena, jende batzuk gutxi eta gutxiago, eta hori, karriketan ere, ibiligira. Mhm. Hori da baita ere beti nortasunaren historioa pixka bat zabaltza eta gauzak mm -hmm. irringariak. Irukaren fasa kantaldiak izango dira. Mhm. Baina kantaldi horiek eh, pixka bat eh, gogorrak eh, gogorak ez, baina emaitekotan behar ditugu pixka bat estrukturak, strukturak, egiturak emaiteko, bon, ez, ez ditugu ehun bat egun egingo, zeren nahiko genuke pixka bat ere barba datorren urtearen bukaeran zerbait egin hemen Euskal Herrian, bon, badim, ez, elkarrizketan gaude erri batzuekin eta mm, egiteko hemengo nola ikastolako aurrekin eh, donostikoak eta bretainako aurrekin eto garaztea pixka bat, bon, jiltzer mm -hmm. bat garen hori da, gidu garen fasa Euskal Herrian eta beste tokitan ere eta laugarren historioa laugarren etapa izango da eh, dokumental bat egitea gauza historio guzti honekin mhm. eta Ari gira, izan gira ere, harremanetan, eh, barakizu, eh, donostia 2006 garen bai. urtean, eh, ospatuko da bere zera, bon, pixka bat ne nekatua da, zeren badakit, ja, gauzak ez direla baina harremanetan ginen, eta segituko dugu ikusteko ea zer nolako gauza bat mhm. egin ezaken. Mhm zenba laguntza dute guzti horren eramaten? Gutxi. Gutxi? Gutxi, gutxi. Ez, ba, gu talde txiki bat, baina gure gain hartu ditugu gauzak. Bai. Bai, ni, ama, ba, bost bat urte, eh, urtez, eh, egon naiz uh, eta biskabat uh, nekatu, uh -huh. bon, azkenian ateratu naiz, aspertua ez, zeren hoien bidez nahiko gauzak ezagutu dituen, eta mm, kanporako, kanpora joeteko pixke bat xantzak ere izan ditugu, baina momentu batez, odain dira diruaren historioak bakarrik, eta bon, ez zaizkit mm. interesatzen. Gu gaude label txiki bat, eh, eta behar dugularik norbait, ah, mm, dugu, adibidez Parisen, adibidez eh, nola arnazek prentsara joeteko, ordain dugu dut norbait, eh, naiz delakoaren diskoaren egin dugunaren arabira, eta mm. tiroak lortzen ditugu, saietzen gira, nun baitetik bai, eh, bai. lortzea eta hori. Ba, entzungo ondoko azken aurrekoa, sokamets, diska bururatzeko erabilia, oso poetiko, eh? <laughs> Geroa ez badut lortzen, mendiko harrien gaindik, segituko duket sortzen. أماتش بيكون هقعد عندك ليس عايز إتسك كولوكا تشيكي بيسي جلواه إزبادوت لوختسن ليسي mendiko harrien gaindik, Aize. Segituko duket sortzen, amets bikuna, oraindik. Itzak, itzak. Lur, lur. Hauren ametsetan baizik, sokamets, sokamets, sokamets. Melikatu Pishkanaka. Pishkanaka. Amechetan Auren ametxetan baizik. Mouchou! Mouchou! Mouchou Mouchou Mouchou Mouchou Mouchou denbora aurrera doa, tamalez. Batzutan e, denboraren horratzak eskapo egiten gaitu. Ba, burura heltzen ari gara, peio ez dakit, eh, ondoko itzordui begira jarriko garen, baduzen itzordurik, mhm. inguru honetan, hemendik laster. Mm -hmm. Konta eguzu? Emeretzian, badaukaku uh, eh, itzordu bat uh, megadendan delakoaren saltokian, Eta orduan eh, gomitatzen ditugu jendeak, hori ebenduaren emeretzean. Zeran, iz, eh, erakutsi baitugu, espikatugu dugu, azalduko dugu pixka bat, eh, zeran disko hori, eta ituri batzuk horren grabaketen iduriak, ja martxan daudenak, dokumentalean da. Eta gero urtahiran, izango gira, bai urtahiraren amaieran, Navarrenks Euskal Herritik urbil, bada eh, liburuen eh, saloi bat, eh, jana liburuz, eta mhm. baita ere diskoa orkestuko dugu hortan ere, eta ba, beste hainbat gauzak preparatzen, orkesten ditugunak. Bai. Bueno, orain goan baina pein, mm, babaionako itzurduarekin geratzen gara, benduaren emeretzian zer dutan? Uh, Zagit, uh, ratxaldeko Arratxalde. zazpidetan, nolako zazpidetan, da batez. Bai, begiratuko dugu eta esango egun noski, gomita zabaltzeko, eta peio behar hortan buratuko dugu, ez dakit zerbait gehiago gehiago nahiko zenuken? Uh, ez, uh, irriñoa. Irriñoa, <laughs> bai. hori beti onda. ba, azken kantuarekin, kontrolaen. Bai. Agurtuko gara, eskerrik asko. Bai, mire eskerzori. Jean-Claude Casadesus, chef d'orchestre symphonique, disait un jour Le propre de l'artiste, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que la veille. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une troupe d'enfants danseurs, jeunes artistes de la compagnie Les Mutins, originaires de Grenoble et j'ai été profondément ému par leur travail, la beauté, la grâce et leur regard sur le monde, sur notre monde. Et je me suis dit, mais ils ont tout compris, ces enfants danseurs, ces jeunes artistes. Parce que l'artiste précisément se doit d'interroger le monde l'artiste se doit de bousculer les idées reçues, de nous faire douter aussi. Sinon, l'artiste, eh ben, il ne sert à rien, à rien. Oui, oui, match étreint dès aujourd'hui et pour toujours nos rêves de partage d'échanges, de combats raisonnés contre la discrimination et l'apartheid. De toutes sortes, nous aimons, nous continuerons d'aimer toutes les couleurs, toutes les cultures et tous les peuples, sans exception. Quels qu'ils soient, où qu'ils vivent et d'où qu'ils viennent. parce qu'il n'y a aucune autre solution, aucun autre choix possible que celui de l'ouverture à l'autre que nous accueillons parmi nous. Parce que l'autre, cet autre, cet autre est une chance, oui, une chance, et non un danger. Nous nous devons ainsi d'apprendre à vivre à vivre, à créer et à inventer ensemble. Car la création, la création, elle est à ce prix-là. Un acte d'amour avoué, pétri de l'exigence de tous les instants et du doux plaisir qui l'accompagne. Pour que demain, oui demain, demain, demain soit encore plus beau qu'aujourd'hui. Je vous aime. Bonsoir.